الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول Fjalët e fundit pardje në ders ishin ditën e gjykimit njeni prej neve do të vjen me një situatë që prej të kqijave të atij, prej gjynaheve të atij, me të cilët asht i ngarkuar, do t'i intereson që dikush i largt apo i afërm, të marrë prej gjynaheve të atij, t'ia lehtëson procesin pak, e vërteta Allahu xhelle xhelaluhu e ka thanë në Kurani Kerim ishte, fjalët e fundit, Walau kana dha kurba Na konsideroi Allahu xhelle xhelaluhu nëpërmes ibadetit robë të vet. Edhe këta e bojnë me krenari, këta e bojnë me knaqsi. Takimi ma për së afërmi i robit me Allahun e vet është namazi. Afrimi ma i madh i atij është në namaz kur e ve ballin në tokë. Wa man tazakka, fa innama jatazakka li nafsih. Po ta që të thëmë shpirtin o i dashur. Ai i cili pastron në këtë botë veten e ka pastru për vete. Ai i cili i ka ra mas vetes në këtë botë e ka kry problemin e vet. Kurse ato të cilët i kanë qitë këtij sistemi që e lori e rrëqe, ato janë ngulë sistemin e vet t'jetës atyre në farë për një farë. I kanë ngatrru komt e veta, pra me komt ngatrru ne e dimë mirë, se në këtë botë nuk hecet, në urën e siratit e vuar përmi zjarr, zjarrin e xhehnemit edhe majtë. Me komt, dhe përsërisim prapë, me kom të ngatrruara, në këtë botë është vështirë, në urën e siratit mbi xhehennem edhe ma vështirë. Nuk janë nisë prej meje tu u largu, ato janë tu ardhë te pusitë e veta, nuk kanë çare pa kalu, atyve rrugëve në të cilët do t'i ngushtojmë me disa gjana. Ato kur ngjallen prej vorrit e kanë pusinë tjetër, melaikja do ta kape prej vorrit menjëherë, e do ta çojë n'vendin ku ka m'u pytë. Ai vend në gjuhë arabe ka emnin mevkif, shqip i vjen stacion. Vendin ku ka me nejtë në kam 50 mijë vjet. për çdo gjë imtësisht me mija vjet në kam ka ja Muhammed mos u mërzit këto ka unë kanë me kalu këto rrugë janë para meje ti mos u mërzit ti ço punën fa in anta illa nadhir ti nuk je tjetër sen përveç se spjegus spjegusi çka është faktikisht Spjegusi është ai i cili ja spjegon xhematit, ja spjegon umetit vet, ate që prej Allahut xhelle xhelaluhu për ta spjegu është i porositur, ma në fund çka ju thot atyve, ma në fund ju thot selamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu, mëshira Allahut qoftë mbi ju, lamtumirë. Ai e ka obligim, ate që e spjegon edhe me vepër me e tregu, e ka obligim për shkak se fjala pa vepër s'i ka fajde, në rregull por po ma në fund çka thot ai, prapë thot lamtumirë. Leje që i thot lamtumirë, po nuk e ka dertin tand ma. Nuk mërzitet se shka të gjen ty e mesër, për shkak se obligimet e veta ndaj teje i ka kri. Ai që prej jush asht i smut, edhe shkon te mjeku. I thot mjeku atij e ke veshin të ndezur. Duhesh t'i mirrsh nja disa pika, qiti në vesh, edhe banja këtë hizmet dhetë ditë. Dash me mjeku nuk i bën as as ilaçit, as pika dhe as hizmetit, as rregullores. Kush, kush kanë për tije? Ndezet veshi edhe ma tepër ditë t'tjera. A do ta akuzosh mjekun a? A do t'i thush mjekut se m'shëroje? Kush i banë fajet a thu? Fajet i banë ai i cili nuk ka shku me atë recetë dhe e ndërruar në barnatore. Ai i cili pikat nuk i hodhi n'vesh, ai i ka fajet. I kemi në tëtë fjallë në këto ajete, me të cilat do t'i bëjmë nja katër krahasime, kuranore. Allahu xhel-le xhelaluhu i dan njerëzit n'dy grupe, edhe kto dy grupe mos t'i mohon kërkush. Ka thonë, nuk janë të barabartë ata që janë të verbër me ato që kanë sy. Nuk janë të barabartë gjallët me të vdekur. Ka konsideron Allahu të gjallë. Të gjallë e konsideron atë që ka besim. Të vdekur e konsideron atë që ka shkjatër. Allahu nër hije ka konsideron. E konsideron muslimanin. Në diell ka konsideron. Njerin i cili s'ka besim. Allahu xhel-le xhelaluhu e xhel-le shanuhu. Kanë e konsideron n'errësirë edhe kanë e konsideron n'dritë. Në errësirë e konsideron qafirin në dritë muslimanin. Prapë janë shpjegim, këto, këto janë prapë përkthime. Prapë s'janë komente të ajetit. Henez do të kalojmë n'koment. Çka do me thonë fjala besim, iman, kur ta kuptojnë menjëherë dim shka ka Allahu për qëllim. Fjala iman, do me thonë jetë. Fjala iman, do me thonë jetë. Për qatë qafirit i ka thonë i vdekur. Fjala iman do me thonë hije, për qatë kafirit i ka thonë je n'diell. Fjala iman do me thonë dritë, për atë kafirit i ka thonë je n'terr. Fjala iman do me thonë pamës, për qatë kafirit i ka thonë qorr. Pra, kufri kanka qorr, pasi, kufri kanka verbëri, kufri kanka errsirë, kufri kanka vdekje, vdekje e kujt, vdekje e ndërgjegjeve. Vdekje e shiqimit, vdekje e zemrës, vdekje e rrugës, pamjes së rrugës, vdekje e ndjekjes së vërtetës. Si t'ishe qafir, këto gjona nuk i shef. Vdekje e argumenteve të gjalla parasysh, nuk i shef, je n'dritë, je n'terr. Do me thonë drit, nuk je mo n'terr. Fjala iman, do me thonë hije. A, a, a, ja u paraqes dy burra, njeni prej atyve e ka vu kokën, edhe e ka shtru karrikën e vetë nër një hije t'një pemës në zhegin e verës. Kurse tjetri rob, e ka ngarku zotnia me kulitë, Edhe ja ka dhënë kazmën me punu një punë prej punëve, në një shkretinë dikun me nxjerrë disa gurë, temperatura 55, nuk e ka veshë herifin, e ka lanë të zdeshur. A ban ju me i ba mend hallet e njënit edhe hallet e tjetrit që të rasti? Se në ashtë n'gjendje ma të mirë pozitive. Ky nër hije, e din që edhe sofra e pret nër hije. Ky n'diell e din që s'ka sofër fare, për shkak se a rob, ja japin, ja s'japin diçka me hongër. Kështu është muslimoni. Aj është qaq rahat i ulun në karriken e vet. Aj është qaq rahat i ulun në hijen e pemës vet. E din se darkë ka, e din se sillë ka, e din se mëngjes ka, e din se vllazër ka, e din se pushim ka, e din se bota është më e madhe se hija e pemës atij. Kurse ai i shkreti, kurse ai n'diell, kurse ai robi i ngatrruar me zotrinë e vet, kurse ai robi i ngatrruar me vazifen që ju ka dhënë, i shkreti ai nuk e din se bota e më e madhe se sa kulica e tij. Ai mendon se sa kjo kazëm edhe gurë që i ka përpara aq asht dynjaja s'ka pa ma shumë. S'ka Nuk e din, nuk e din se ka xhami, nuk e din se ka saf, nuk e din se ka ibadet, nuk e din se ka adhurim, nuk e din se ka vorr, nuk e din se ka pyetje, nuk e din se ka përgjigje, nuk e din se ka xhehenam, nuk beson pa pa. Alladhina yu'minuna bil ghaib, kurse ato që kanë iman, atyve nuk i duhet me afru xhehenemin. Jo, e besoj gëzimin edhe nuk e shof fare Allahu në Kurani Kerim suratul Haqa ka thonë fala uksimu bima tubsirun edhe ma la tubsirun po baj be në gjonat të cilat i shifni edhe në gjonat të cilat nuk i shifni janë disa gjona pra doken ka bo Allahu be në to sikur kush dielli, hana, toka, zejtinka, fiku e disa tjera ka bo zoti be në to doken këto në disa gjona ka bo be në të cilat nuk doken kush janë ato A po m'i mat nja 2 kg mërzi. E kam pa njërin në pazar i ka qitë prast me shitë edhe ka ra përmi prast herifi. Çu vjen xheli? Po vallah sot diçka jam mërzit. Ka shku në qetrit e ara e vet a hushë shati, nuk do me ja ni sot fare. Kurgja s'ban fajde, silla e mirë, premtimi i mirë, eskurzioni i mirë, shëtitja e mirë, mazarë, kësë ka problem. nën hijet po ka thonë nër hije pse hije njashtu pse njësë hijet është punë gramatikore po është prej bukurive t'Kurani Kerimit xhema hija është një e bojmë pytjen tonë në të cilën se në nëmohen kërkush a mun rri ti nër dy hije me një vakt edhe në hijen e asaj molle edhe në hijen e ksaj molle për një arabot Ti mundesh me një kohë me u gjetë në një, në një tabor të madh të arsirave, për shembull. Arsira e nefsit. A është arsira në rejtë. Po arsinën e hasetit që e ke në shpirt dhe dhe në atë vakt natën e ke dhe ata me veti. Sa arsinë u bënë? Dy. Arsinën e hajnisë edhe atë runa Zot e ke me veti. Sa arsinë u bënë? Tri. Ke qef natën me hi n'oborr që të këtë me marrë gjithçka. Edhe unë sot dersin e sotit nuk du me vazhdu më shumë. Sot me kaq do ta mbaroj, insha Allah. Kur ta përfundoj këtë komentin e kësaj pjesë e ajetit do të kryhet. Për shkak se edhe ju e keni qartë. Ju e keni qartë për çka. Tha ja Muhammed, ti absolut nuk i ke mundësitë. Unë, më falni, unë e baj të mundur që i vdekuri të m'dëgjon kur t'i flas në vorrin e tij. A ti faktikisht me atë që ka vdek mos ke punë, se ai nuk t'ndin ty. Tha njoni një herë prej njerëzve sa shpirtkeq atë shan në bunar. Ja do ti me shku me ti blej një dikile që pina, po. E me të li, me të mështel mirë, atë me me të ashtru dhe një ashtru në funja. Ka dalë me më luftu dhe po të me shru që e me rëfunja. Bole ke bunarit, kur s'e kam lonë për mi të fshujti, këta duhet me ma dit nder që po ta vorrosi anmikun. Anmikun po e vorrosi. Këta duhet me dit nder, këtë nder veç islami din me bo, tjetërkush kurkush. Mirëpo çka ti ju ka thonë. Tha ja Rasulallah, men tukellim. Tha kujt pra po i flet, se kanë vdek. Tha ja Omar, këta janë tu m'dëgju hala ma mirë se çka je tu m'dëgju ti. Pra Rasulullah a.s. Apo, apo, apo e ninkan t'dekmit. Po, e pse pra po kundërshtohet me këtë ajet këtu? Kurani Kerim i ka thonë Rasulullah a.s. ti nuk mundesh të bësh që të vdekurit të dëgjojnë. Allahu po, Veç këtu në këtë ajet, xhemat i ndershëm. Nuk ashtë kjo për qëllim. Këtu ashtë që për thënë për qëllim. Këtu ashtë Muhammedi a.s. Allahu i thotë, ja Muhammed, ti pra, unë ja bëj t'mundur t'vdekurit me më dëgju. Ama ti ai çka ashtë i vdekur këtu e kemi për qëllim, atë që ashtë qafir, Ebu Xhehli, Ebu Lehebi, Velidi, Umeje ibni Halef, Umeje ibni Halef, Ukbe ibni Muajt, Atij që zemrën ja ka kaplu kufri. Atij që zemrën mosbesimi, ja ka mbulu, e ka konsideru Allahu n'Kurani Kerim të vdekur. Edhe i tha Rasulullahit alejhi salatu selam, nuk e nin ky fjalën tone. Çka mendoni? Kjo mos ka vdek, helbet. Kjo a gjallë hala. Kjo a gjallë hala. Edhe xhemat të ndershëm, çka ndodh sot këtë botë. Këtë botë ndodhin gjona t'çuditshme. me të cilët ti jeton së bashku dhe s'i din kanjëherë. Unë kam dëshirën që të më lejoni, t'jau përkujtoj një gjo me të cilën jetoni ju përditë, për ditë me ta, edhe s'jeni gati me ditë se çka po ndodh. Po thojnë njerëzit kshtu. Hoxha, krejt shpjegimet çka po i ban, thojnë kshtu, hoxha gjitha shpjegimet çka po i ban, jemi mundu me gjetë vërejtje shkencore në ligjërata e pamundur e pamundur ama një kërkesë e kemi ha? pse hoxhallarët me dalë me folë në televizor pse hoxhallarët me dalë me bo ders n'radio Kjo neve, këta janë pak, ama janë demek, këta janë pak, ama janë. I kam pyt njerëzit, kam thonë mirë, çka po ju pengon juve hoxha me dalë n'radio dhe televizor me, me bo dërth? Ka thonë, hoxha duhet me bo ders në xhami, jo në radio, jo në televizor, ai në xhami duhet me bo ders. Meqenëse A dini çka i thamë këtyve? Këta njerëz të cilët jau ka kaplu zemrën pluhni i jobesimit të shëndoshë edhe i dëshirës ndaj fesë Allahut xhel-le xhelaluhu të pakufi e cila na ka marrë për dore e na ka qitë në rrugën e drejtë e për dore me veti dhe të na shti në xhennet nesër kjo fe inshallah çfarë temperature kanë këta njerëz këta thojnë kështu hoxha le të folë n'xhami edhe nuk e çojnë ma andena Mirëpo ne kemi një rengen. Ne i kemi disa rreze. Të cilat rreze janë rreze të imanit, rreze të besimit, rreze të cilat. Hini një njeri te hazreti Osmani. Mas dekës Pejgamberit vërë. Ishte 2 vjet e 3 muaj, nëntë ditë Ebu Bekri, 10 vjet e 8 muaj, 11 ditë Omeri, e pastaj Osmani ka. Pra shumë vite mas Pejgamberit, alejhi salatu ve selam. Hini mrena tha, ja ibni, ente zenejte, Ke kujdes imanit atij njeri që e ka besimin të lozën n'zemër, fe innehu jendhuru binuril-lah, ai me dritën e Allahut, me dritën e besimit në Allah që ka, shef edhe depërton mrena e e din se ku je. Pra mos dil para se të lëtë njeri me ato, me ato mendtë e tua ashtu, po ka dalë bre t'ia shes hoxhës gjizën për tlyn. S'ki ku me ditë ti, pale a, a din a s'e din a, ama, jo, Hoxha i mrami njeri në dunja është që ta blen gjizën për tlyn. I mrami njeri në dunja. Merre dhe ashtu është interesant. Hiç s'ka nevojë ai durt në xhybet xhep, në xhepat e xhybes i ma. Hiç s'ka nevojë me prek me shti një gishtin e me lëpi n'pazar. Ai këto punë nuk i ban. Për shkak se ai ka rengenin e vet me veti t'posaçëm që ti kurrë s'e ke pasë ndërtu në veten tone. Pra, nëpërmjet këti rëngim, nëpërmjet këtive rrezeve të besimit të cilat Allahu hedijen ia ka dhanë, i zbulojmë na gjanat. Çka kanë për qëllim këto njerëz ashtu, që i thojnë hoxha në xhaminë të fole. Edhe ku i ngjojnë këto? Hoxha të fole në xhami, se në xhami kur të fol ai një grup njerëz e ngjojnë atë që po fol edhe faktikisht prej se dalin prej xhamie nuk din me çu te shpia komplet çka kanë ni prej hoxhës ashtu që dëshirat e disave ngelin që shjan ama kur po del n'radio kur po del në televizor atëherë më gruja jene e cila ka dëshirë me shku që shka qëtë he vesh për po mësojnë që shka ka qenë puna e me konë vesh në xhami që këta se në kishë mësojnë Unë mendoj se miri kuptoj gjona, drejt, apo. Ajo pse, ajo, mu i kemi pas reo santin, si shpija, bllok, te shpi. Jo, se me nu me blloka, ka bira, del nga të hoxhës. Në rregull pra. Pasi ti e fol një llaf ku i ngjojnë këto, qasë në i qita llaf S'po e lam as radio, as televizor, por i zatë zotit, ka për e lam të anenëm. Po, po, po, po, po më dëgjoj i kam nga shumë zhvillu, me dhe në ke. S'po e lam radion në dorë barë, s'po e lam televizorin në dorë zezës, s'po e lam kam gjatës, s'po e lam sa. E, sa, sa, kishë, kishe qef. A thë unë jam më hoqë, a thë njënin të cilin ja prezentoj një polak dëstari, për po kam qef një janë spiru në gjarën e ti. A i da pizë me pra, ku shë më hoqë, a thë. Shkoi njëni prej beglerëve, që ish pasanik, kishte shumë rrush, e gjeti një njeri me ia rujt rrushin. E çoi te vneshti i vet, i kallzoi, tha prej kësaj mexhe deri n'mexhen tjetër tha e jemja. Këtë ki me pas kujdes. Sa në qëma? Tha m'e run pra prej zullumit, tha e ruj, selam alejkum, shkoi. Mas një kohë, erdh begu me hanmin, te rrushi me pa. I tha atij shërbtorit, tha, shko bjer na pak rrush në kulibe. Ai kur shkoi, pru plot. Tha unë nuk thash me pru rrush pa pjek. Tha për po të lenë shi pekët. Ti me besimin tanë diçka e madhe, tha në rregull. Se unë këta i du ma shumë se vetveten. Unë këta njerëz i du ma shumë se çka e du vetveten. Këto janë njerëz, këto kur të hecin përmi tokë o burra, këto kur të hecin përmi tokë edhe na jetojmë mas këtive. Me i nxerr Allahu Xhelle Xhelaluhu qito prej botës, faktikisht mue mos më le përmi tokë, më hek Zoti menjëherë. Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu pa njerëz sinqert pa njerëz në kamb për këtë fe umetin e pejgamberit mos e lashtë insha Allah Allahu pa xhemat sinqert pa xhemat të cilët e dinë çka janë tu bo pa xhemat të cilët nuk kanë dëshirë faktikisht që se jeta e tyre të ketë vdekje zemra e tyre të ketë e tërë jeta e tyre të jetë në arsira me kësi njerëz me kësi njerëz insha Allah Allahu xhematin e Muhammedit nuk e përdin po të sinqertit i len sinqert Ata që nuk janë sinqert i bën Allahu sinqert. Lillahi al-Fatiha.